Rapporto e la Hispana Esperanto Congresso en Ceste. Hispana Esperanto Federazio ocasigas sian octectuan landan Esperanto Congresson ciare en la proximezzo de Valencio, nome en la urbeto Ceste. La congresseio trovigas en la educa complexo, au la antaua nomo en la labora universitato. Gi situas tutte isolite de aliai setleioi in en granda parco. Sed gi estas tre bona atingebla se oni alvenas per automobilo au per autobuso. C'è la enireio de la universitata terreno trovigas bus halteio. La veturado de loco proxima alla flucaveno, quart de poblet, dauras nur dudek minutoin, au de la autobus domo en Valencio tridek quin minutoin. La vetur preso estas ridinde malalta compare cun taxio. Por la busso mi pagis du euroin tridek quin, dum taxio de la flucaveno costas circa septec euroin. Ciel tion raportis al mi du congressanoi el Croatio. Mi aprenis la busson, malgrau la fortai mal recomendoi del organizantoi, char la busso ne estas facile trovebla, cae gi veturas nur malofte. Ili proponis veturi per metro, gis la stazidomo Valencio Norda tie attendi en cafeio mastrumata de esperantistoi, daurigi la voyagion per traino, quindec minutoin, cun alveno en la fervoia stazidomo de ceste, cae sequa transportado per automobilo de la transporta servo de la congresso. Mi ne electis tion eblezzon, cae do prenis la busson, per ciumi mi alvenis iom post la decquina horo en la congressa loco. Cai mi est dispon che en la congressa cafeo restaurazio, jus ocasis tag mangio, cium oni ancao tui servis al mi. Gi estis tre bon gusta, cai mi ricevis ec la duion da biero. Do mi estis tute contenta, mi seque ricevis mia in congressa in documentoin, cai la numeron de mia chambro, en la educa complexo. Post la agrabla acceptado, tamen sequis mal varma duscio, char la studenta logeo tutte ne correspondas alla besonoi de plen cresculoi. La chambroi estas tre simplei. La laveioi cae necesseioi atrovigas en la sama corridoro, sed mancas privatezzo. Cae dum la tuta tago, Neon tuba lumo heligas la ciambroin gis iom post la tua horo. Cae la lumo e la corridoro heligas la ciambron dum la tuta nocto, tra interna fenestro super la pordo. Sed en la ciambroi ja funccia sendrata ret aliro. Tio ja estos positiva aspecto. Post la malcovro de mia ciambro, mi reiris alla congresseio, kie mi rencontis plurain conatain, cae ancorau neconatain congressanoin. Laula listo de aligintoi, iacun venas en tiu landa congresso representantoi el circau dudec landoi. Dogi estas vera internazia congresso. En gi prelegos movada igvidantoi, inter alie la presidanto de UEA, Duncan Chatas, el Usono. Post la decnaua horo ocasis en la cefa prelega salono presentado pri la universitato. Oni montris video proiecciagion en ciu hispane parolis representantino de la universitato, cun posta traduco al esperanto. Ie la dudeca tridec sequis la vespermangio en la centra mangeio. Iam postac mese pluvetis, cae tial la temperaturo extere estis tre agrabla. Post la vesper mangio, ni reiris tra la parco al niai ciambroi. Mi enlitigis iom post la dudectua horo, cum plena stomaco, cae rapide ectormis, char mia estis suffice laza de la longa tago, ciu por mi comenzicis ia la quina matene. Ciam mi prenis trainon alla flucaveno de Vieno, seque flugis al Valencio, cie mi alvenis tagmese.